بالله علمنا علمنا علمنا علمنا بالله بالله بالله الجاي ال ال ال ال الجاي ال ال ال ال الجاي Baby quer, mal me quer, baby quer, mal me quer. Vai com a bunda em pé, vem com a bunda em pé. Vem que o peru tá de pé pra tu. Ele se levanta, vai sentar no pau piranha, vai quicar no pau piranha, vai sentar sentar no pau piranha, vai quicar no pau piranha, vai sentar no pau piranha, vai quicar no pau piranha. E ela já tomou um das e tá pronta pra sentar aqui, joga, tá xereca na tropa, que joga, tá xereca na tropa, que joga, tá xereca na tropa. Rebola é no pau, vai no chão, representa e mostra que você me ama. <laughs> Ai, filha da puta do caralho. Ai, ai, senta na vá. Para que canavá, oi, para na canavá, para que canavá, oi, para na canavá, para que canavá, oi, para. É o NK novamente, ai. Baby quer, mal me quer, baby quer, mal me quer, vai com a bunda em pé. Vem com a bunda em pé, vem que o peru tá de pé pra tu. Ele se levanta, vai sentar no pau piranha, vai quicar no pau piranha, vai sentar no pau piranha, vai quicar no pau piranha, vai sentar no pau piranha, vai quicar no pau piranha. E ela já tomou um e tá pronta pra sentar aqui, joga, tá xereca na tropa, quica joga, tá xereca na tropa, quica joga, tá chão. Representa e mostra que você me ama. Filha da puta do caralho. Oi, oi, senta na vá Para, que vara. Oi, para, senta na vá Para, que vara. Oi, para, senta na vá Para, que vara. Oi, para. É o MK novamente. Ai.